MUSICO pli altigas la memoran capablon. La musicado, cae la activa auscultado de musico, bremsas la malcrescon de la mensa productivo ce sanae alt agiae homoi. Tion montras studajo en la regiono de la lago de Genevo, ce cent PENZIULOI pensiuloi kiwi comencis ludi pianon, au kiwi partoprenis en cursoi pri activa auscultado. En la pilota studo de la Universitato de Genevo, de la faca altlerneo de Occidentas Islando, cae de la Confederazia Tecnica Altlerneo Lusanne, partoprenis homoi en la agio inter sestec du, cae septec hoc iaroi. Antau condicio por la parto preno estis, che neniu el la test candidatoi estis ricevinta musican instruadon neniam pli longe ol dum duona iaro. La parto prenantoi estis lau hazardo dividitai en du gruppoi. Unu gruppo frequentis unu foie en semaino piano lezion. La dua gruppo ricevis instruadon pri activa auscultado. Tiu instruado amplexis la percepton de instrumentoi cae la analison de vercoi ene de granda gamo de musicae stiloi. Post ses monatoi, la esploristoi constatis comunain effectoin ce ambau gruppoi. En neuro bilda prilumigo, ciui partoprenantoi montris crescon de la grisa cerba substanzo en quar aparte gravae perceptai centroi, nome en memorai centroi de la cerbeto. La productivoe pli altigis ie ses procentoi. La resultoi staris en recta contexto cun la forme blezzo de la cerbeto constatis la fina autorino de la studaggio. La esploristoi crome constatis che la dormo qualito, la nombro de la cursoi, cae la ciutaga exerzado efficis alla zerba productivo. Montrigis tamen unu differenzo inter musicantoi cae activai auscultantoi. Tiel la cerba substanzo en la dextra primara auda cortexo restis sama ce la test personoi cun piano instruado. Dum gi mal crescis ce la partoprenantoi ciui nur auscultis musicon. Ce ciui partoprenantoi tiam montrigis che la generala malcresco de cerba substanzo dauris la unua autoro constatis che musicae activezoi ne pli unigas la cerbon, set che ili povas nur mal rapidigi la maliunigion de certae cerbae regionoi. En plua pascio, la esploristoi volas prilumigi la efficon de musico pri personoi cun leggera malcresco de cerba produttivo inter pliagigio cae demenso.